Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sedmi džuz, pa da krenemo. Da Allah pošalje što sam ja zabilježio, a uvijek ne mora biti što ja zabilježim da što ukazati, nekad nešto ne, ne vidim. Tako Allah htjeli da se ne vidi. Ovdje imamo riječ je o kršćanima i jevrejima, pa kaže Allah Đalešanu da su nam kršćani bliži, akreve, bliži su nam jer kaže ima i oni svećnika koji se ne ohole. Pa je možda i uzrok u sebe e, bio jedan žan, njegov se zvao koji je bio u Etiopiji, današnjoj to je Abesinija, koji je primio islam, a bio je kršćan. Promela pa islam klanio dženazu u odsutnosti, ono, ko što mi nekad klanjamo ovako kad odijemo za nekoga. E, uglavnom, kršćanstvo uči jedno ispočništvo, pa su, eto, kaže Allah Đelšanu, kršćani islamu bliži od jevreja. Tako Allah kaže. Dalje, La taj tajivati ahalva Allahu lekom. Nemojte sebi zabranjivati ono što je Allah halalio. Ono što je Allah učinio halalom, nemojte nikada halalom. Nemoj ti propise izvoditi, sebi zabranjivati, Allah ti dozvolio. Recimo, bili, su neke savi koji su kontali da ne mogu stići pengamera. nikad, pa su recimo, jedan je rekao, ja neću mesa jesti. Ja ne smijem jesti meso, nisam apingaber. Drugi je rekao, neću spavati nikako po noći. Treći, neću sa ženom se sastaviti. to je najgore do njih. Neću se sa ženom sastajati. I to je čuo Pingamber, da su oni toliko pobožni, pa im je rekao, slušajte, ja i spavam. ja i meso jedim, i sa ženama se sastajem. Nije to pobožno da ti sad kažete, ja neću sa ženom spavati, čita na Ko ti to rekao je to pobožno? Kad je to sevalo? i da, da se najdeš onoga što ti Allah halala se na njima. I naspavaj se ovo sad Što ti pali da se naspavaš? Eto to je. Dalje imamo ovdje o zakli. Kad se zakuneš nešto, pa skontaš da si pogriješio, kažeš neću, Boga mi ti doći i onda skontaš po bolje da dođeš. Ima pravilo za zaklet kako ide. Kad hoćeš da prekršiš zaklet, da se otkupiš za na tri dana da se posti ili deset siromaha da se nahrani. Pa sad skontaš šta ti je lakše. Nekom je lakše dati 10 puta 70 maraka nego 3 dana posti. Ja prije sam odlučio na ovo deset romana, nek 3 dana dobrovoljno posti. Ali sad me je žao para, nek posti. A kad se zakuniš, na ne te, nije problem. Ono nisi svjestan. Nego ono ciljano kad se zakuniš, pa kasnije da hoće da to preokreniš. Ovdje mi je nam hvala, bilježio sam onaj slučaj koji je poznat, ovdje radi kamere, radi ovog snimanja, jer ovo ide čitati na je veliki hajt što radimo, da imamo pregled na YouTube čitavog Kurana odavde iz Poljica, iz Zenice, iz centra Bosne, da čitav Dunjalog. Kad je onaj u pogorama šta je radio? Sa ženom imao odnos. Čovjek može uz Ramazan ženu ljubi, gore i zakon. Ne hvari, posto. Evo da znate, ali ako dođe do intimnog odnosa, onda to hvari. U njome je to, valjda se on zafukavao sa ženom i do kraja odšla. I dolazi pengamir koja je Resulala, šta će sad? Pa kaže, šta ćeš, 60 dana trebaš na posti. Kaže, šta 60 dana? Sada za taj jedan dan, kada je pa ja jedan dan nisam mogao pešenje, šta 60 dana? Valja sa 60 dana, kada ne vrlo ti držaš. ne vidi kako sam pengamirom ponašao. Ovo je ono, kada je koji je on učitelj, pedagog, kako nije ono osor, pa da ne smiješ pengamir prići, pa će se mašiti, reći šta ti pametiš, još ga 60 dana i strah priđe. Kaže, pa dobro, eto, onda kaže poslanik, eto, ako ne mereš postati, kaže 60 siromaha, sad je ovom dati opcija, ko ovdje pre, prekršaj. 60 siromaha da nahraniš, kaže, ja razumijem lako dakle. On je siroma, a nema. I onda bi mi rekli, ja da mi rekli, pa šugo, jedan tebi je do žene, a para, još, još ti, ti hoćeš uz Ramazan, tebi je došlo do žene vjerujte, šta ćete drugo nam nek žena i nema ništa drugo, ni siroma. Ovi bogataši nemaju kad njega su uzele pare, onaj čup kad je htio da napuni, pa nikako da ga napuni. Znate to, kad je onaj komša imao siromaha, komša njega svakog nosi već suši na balkonu. A ova bogatašica nema nikad se ništa u nje ne suši, jer nema ga nikad odluče, ovoga bogataša. I ono kaže je čovjek, pa vidi ono sirota, nema se zvalo nešto suši. Radi čovjek, pa veli, e, e, e, šta je s tobom? čekaj, sačekaj. I on njemu dade komšu, kaj bili ti šta radi, evo ti jedan čuk zlata, pa hajde obrči. Ej, kad je on dobio zlata i čuk, kaže, nima više ni komši, se ništa nisu učio. Pa ga jednom upita, komšu, kako ide? Ma kaže, nikako da ga napunimo. E, I njega uzeo, gotovo je. Pa i ovaj, kaže, 60 rumaha, kaže, ja nemam. Onda on kaže, slaba, saberte mu, pa nekom sa Saberte mu 60 sadaka. I oshabi seberu. I e, pogledajte pogode kako se on igra s Sve desi, se pita nam sada. Gde kaže, podijeli pa sirotinju. A on kaže, ja ne sumela, nema veće sirotinje u Medini od mene. Kaže, kome ja dijeliti? Se zrzuli I na kraju kaže, smo eto, kupili se. Jeste li bili kako čovjek prošao, jedan nastav? Ovo govorim kako je Resul Ali Salam. Najbolji učitelj, najbolji pedagog. Pa ja to uvijek imam, nije islam to teža, nego da olakšao. Pa ja to sve prekša napravio, mi bi ga uzeli tebe. Koliko bi mu rekli, mi bi neke zvezive rekli pa sram te bilo, što se radi uz Ramazan? Kako si smio to? Pa nije mu rekao je sam kako što smio. Bolje bi imao Ramazan. E tako, tu su kada je ubio 99 ljudi, došli jednom pobožnjaka, ali imao zamreti obje njega, e ga vidite. Onda je njega sto to ubije, e kad njega sad i njega ga ubije. Dok nije došao do čovjeka, ali makar imate ove, imate ove, neke sto ljudi ubije, imate ove. Ne moramo ubijati ljude, psihički. E, nema dalje. Ne pitajte ono što će vas rastužiti kad vam se odgovori. Jednom je Aleksandar tako rekao, danas me pitate što god hoćete, sve ću vam odgovarati, bio ono, otvoren za pitanje. A jedan mi je rekao, ja Resula, ko je moj otac? A sam, sad vam pita ko moj ga po nekom drugom nadimu, a ne po ocu. Jer tamo se zovu, tamo nema prezimena ste vi čuli da pa nema prezimena? U nas se imaju prezimena. Nema crvi zove nešto, šta ima veze, prezime, ime, sve jedno sam se zna ko si. Muhammed, Muhammed ibn Abdullah. Muhammed je sin Abdullah, Muhammed Zulullah. Pa su neka zvali podrugom, nisu po njegovom osim. I onda rekao, ja rekao, ko je moj otac? je tvoj otac je u Pa onda mati rekao, pa sine, jer ti mi se se odala grija da, ti nisi moj ili njegov. je, ja hoću sam da znam. Tačno je sad, znači nije prevara bila. Ali ovdje, nemoj pitat, kad ti se objasni, neće biti dobro. Onda bolje ne pita. Bolje je ne pita, kao što poslanik rekao onima, ne ide po noći kući ženama. Ne idi u kluha, kluha ženi kući. A jedan je se napravio pametan i on je otišao, kao šta ima veze, mogu ja otići kući kad ja hoću. Znate ko je drugog čovjeka, da je Pingambara skušao. Ne idemo kad se kaže ne idemo, sjedi, ne, ne, ne mi se ti pametni od poslanika. I nemoj sad nešto kod kad je traže da ja vidim sve sirbasice a ona mi hoće govori kad nemoj bala, nemoj to. Hoću, evo, i one se na gumno tamo negdje dođu, sve se gore poskidaju. Ovo je živa istina. Nek se snima ovo, nek se nek znate. I onda je taj čovjek kad je vidio i kad je ovaj sve zabrao i njegova žena da je ovdje <laughs> manje pitao, jeste razumili? Ona je treća stvar, kada je došao, ne, tela i veli, vođa, govori kakav zapis, nešto spominje, tela na ima nam bila na ljudi tele, naravno, ko, ko sluša ovako. Kaže njemu, nemoj bolan, ma oni se čarova kosa, da imaju ukrao, ukrao, kaj, doću, i on njemu nešto zapiše, to, to odradi, ko prvi najde, je on je umro. Kad njegov sin naišao, sin je ukrao tela, tako da, bolje manje slabi znak. Zato kad jedan jednom došao šeju, kaže da ti nešto rekne. A on je vidio šta bi mu mogu reći. Kaže, čekaj, dok ti mene ne upitaš da ja tebe upitam. Pogledajte tri stvari koje ga pitu. Ali ovo je, ovo je mudrac. Kaže, to što si zanijetio da mi rekneš. Prvo, jesi ti spito, jel tako? je to tačno? Šuti. Znaš, kad nešto čudneš, što ne znaš je tačno. Ne mora znaš ako na to da je tačno. Nije mora Boga da bi tačno. Nemojte vjerovati sve što novine pišu. Drugo kaže, je li to dobro što smo mi Je li neko zlo, ne meni, smrad? Opet u šutu. I treće, eto recimo i da je dobro, recimo da je tačno. Imam ja korist od toga što ću to sad ispričali. Kad je mogli izaći, kad je zajedno. Jer sad razumijem. eto recimo i da je tačno, da je provjereno i da je dobro. A kad mene ispričaš, meni neće biti dobro. Odmah me nemoj pričati. Nemoj mi pričati koliko se zaradio para kad sam ja mogu zaradio. Meni će odmah biti teško što nisam ja odšao. Jeste razumili? Pa šta mi se hvališ koliko se zaradio? Ja nekad pogrešim. Šuti, ne govori koliko imaš para. Jer meni će biti teško, ja ću skandati, pa ja, što nisi mene zvali, da ja zaradio. Ili se neki ti dobro najao, ja nisam ništa jeo. I ti se sad hvališ. Nemoj se hvaliti kako ti je dobra žena. Nemoj ni ova žena ima dobro čovjeka. Sve je to dobro. Nemoj mi gotovo. Eto, to je to. Kad je jedan tako došao Ibn Ham, Ahmed Ibn Hanbala da upita, ovaj Ahmed Ibn Hanbal skonto da će neko zakupano pitanje Vidi se, načeka, kaže, čekaj, mogu ja nešto pitati. Odmah moraš vidjeti da se nešto A njemu Ahmed Ibn Hanbal je čeka, stani, da ja tebe upitam. Znaš li dobu kad se ulazi u džamiju koja se proći? Kaže, ne znam, idi kući nauči dobu pa onda pitan. Jer znao je da će ga nešto budala to pitanje Ne znaš dobu, ja hoću nešto tam dalje taj raspravljaš o ranu, sad o vaktijama nekakve. Moš tada briga, vidim kada se smrtne, kada se svane. Tamo je vaktija. Moj jedan Amerika bio skoro je preselio. Kad ja sam u vojsku otišao, iza rata tamo 50. Kad ja nisam znao koji je, dan, ja sam znao kad se svanje goveda, gori. I vidim kad se smrti nazad kući. Ja nisam znao kada će četvrta, kada je petak. Rekao, jesi bio i rada. Ništa nije znao. Ali vidi kad se smrkni, šta ćemo ti učiti? Tu sad raspravljati o tim citnim stvarima i ova ne znam, da ovdje hoće nešto da raspravlja. Kad je lažna zora, kad, je, kad se zapašta, kad se smrkava. Nekom je mrak uvijek noćima. Evo, mislim da smo dobro ovo razradili, jel da E, nije isto ono što valja i što ne valja. Zato kaže, budite se vi pametni. I habis je sve što je prvo, nečisto. A ljudi vole nečisto. Ljudima je slan, evo pa čak kad je tegno džubre, kad bi bilo zabrane ljubi je rekli da ima nešto ovdje u džubretu. Što je bilo zabranjeno? I alkohol ljudi piju samo što je šetne, jer Allah je rekao za alkohol da je su min ameli namjeli Še, od šetanskog posla. Od šetarskog posla. Kocka, alkohol i gatanje. Pa pršite se toga ako želite biti spašeni. Ljudi piju, jednom sam ja pitao, Jarane, što Boga ti piješ? Kaj je da pobudali? Allahu akbar. Pa to je gorko karavljasa otkači i kaže, malo mi bude dobro. I normalno da je ljepši su sokovi vam ukusnija hrana nego to, ali da je to halal, da alkohol nije haram, ne bi nikom ne bi bilo zanimljivo. Pa vidite, ljude se svađaju oko bedne zemlji i kad odradi šetan posao, kad neko nekoga ubije ili kad se sude, kasnije nikom nije zanimljivo. Uzmite li razlog, bilo mnogih koji su se čivali za islamske zajednice, pa su bili podenišni nigdje. Samo ti šeta i i kad on odradi posao, više nije zanimljivo. Ono, zatvornu priču kad je šetan olabavio kolac, bio tovan svezan, kako je on olabavio kolac, ovaj je se zaletio pravo u špigo nego bilo to da i razbije ženi špiglo. A žena onda ubije ovna, da li mi špiglo, onda nekad špigla bila u ojem, znaš kad je neko imao špiglo u džepu, pa to je bio lav, ko ima špiglo? To je bilo ojem špiglo. Tamo su vam Amerikanci davali Evropljanima zlato za špiglo. Ovo je špikl, a njemačka riječ, tako? Ogledalo. Nisu znali indijanci šta je ogledalo. Pa im zlato davala. Evropljeni lopovi pa im nudili ogledalo da bi imali zlato. Ko bi bili ostali indijanci. I žena je zbog špigla, ovna ugla našao čovjek, kad sam iz udara, ćeš mi ovna zbog špigla, onda vam žena kamenja čula da je čovjek žena zbog iz pa to je frka, nastala bela čista. A šta je šetan radio? Malo sam kolac olabao. Prema tome, on malo samo zakona i u braku, ti odeš dalje. Pa i ovo, sve što ne valja, on malo tebi dosladi i zavede. I kroz kocku, i kroz bingo, i loto, i tako dalje. Hoćeš da dobiješ para, nako. To ti je haram što dobiješ. Što će ti haram para? Kad ja to nisam ukrasio, to dobio. Nije, nije, to je haram. Haram je kocka i... Da, ko kaže, hajmo kocka, hajmo igrat loto ili bingo. Treba već sad tako podijeliti, sam što je rekao, hajmo, a ne mora ni otići. Toliko je kocka zlo. I znam jednog malog da vam Amerikanu zbog ove djeci, što sad kad je on Evo već svi načini hoće da smanji kladionice. Puno toga ima. Kaže mi čovjek, prošlo se zinalka, prošlo se alkohol, prošao se cigara. Redovno sad klanja, pošlo baš kada je svega sam se, Fendija prošao, samo kocke nema namjera toga. To je naj... Ispadne da je kocka gora redu droge. Mislim da kocka i droga je jedna Ko uđe u proces kocka i droge, mora Allah da se prođe od Boga kada. Zato je to, to je čudo kako te šetan stimuliše, kako ti daje nade, dobit ćeš, dobit ćeš. Ali ja bih rekao, pa neću da dobijem, ne treba im te pare. Neš dobiti kad, bi pola za džami da opet imaš ništa. Ono što se ukrade i što se podijeli imaš pa Nemojte misliti da imate nagradu kad nešto ukradeš i podiš, nemaš od tog ništa. I tu sa binga što bi dao za džavu, ne bi dobio ništa podavao. Pa nemoj se onda lapsati na to, što će ti tuđe pare? Evo sam da znate da je haram, klasični haram je kocka, evo i gatanje, ogledanje i tako dalje. Sura ova stoka se zove u ovom džuzu se nalazi NA, stoka. Mi rekli vidi ko stoka, kele NA, pa stoka je ljepota. Čovjek je mene su pitao i tamo ovisnici kad sam s njima radio, mora li je čovjek biti ko životinja? Rekao i gori. Stoka je ljepota, nikad stoka neće naprijed napreko čovjeka. Čovjek je gori od stoke. Ako se Boga ne boji, ono pravi avariju, neko Znači, pa je ova sura kada je objavljena, meleke su horizont prekrivi. To je bilo čimilet meleka. Zemlja je se trijesla od zora kad je Allah objavio suru stoka. I ovdje se govori o čudima. Kaže, Allah neće da čudo pošalje, a mogu bi, Jer Allah ne može da pošalje čudo, on ga daje čudo. Ali neće ljudi odbiti vjeru kad vide čudo. Kad ne da nek se meka, ona sapa poslala. Pa čudo je bilo kad je Brahim u vatri bio tri dana. Vidjeli ga, ne gori, vidi ga. I izašli iz vatru, Tri dana bio u vatri. I najljepše bilo. Niko nije povjerovao. I nemojte mi se sad kad ti neki čiriba, čiribu, pa evo među ončari radi čudo. Pa ko je to musliman potreba? Neće zbog čuda niko biti musliman. Najveće je čudo kad te Allah uputi, kad iznutra dojde neka ljepota, pa ti osjetiš da vjeruješ Boga. To je čudo, to je kramat, a ne ići zraku. I svi baci u zraku. Nametnu i odeš u Mostar. Donite šlama kad ono prija bio. Ili nastav. Ode. Nije drvo, nije kamen. Kako ide tako? <laughs> Idu u zraku, Nije to čudo. Kada ideš vodom, ni to nije čudo. Čudo je koga Allah uputi, koga je Boga zraku. Zato Ali Salam nije traža rekao ovakva čuda. Najveće čudo Kur'an. Evo ljudi danas zbog ovog čuda Kur'ana prelazi na Islam. Ili prihvata Islam. Kur'an je čudo. Najveće čudo svih vremena. A ne ovi trikovi. Zato Allah neće da šalje čudo jer Žehlu je progovorilo kamenje u ruci. I on bacio kamenje. Evo Sufjan, dok nije bio musliman, Kad je Ali Islam izvadio onu palmenu granu žera, onako uksijan, gori, hajde kaj posadne ko zelenu. I ali ovaj se vam uzma granu i posadi. I postani dana? I šta je rekao Sufjan? Nisam vidio većeg sihirbaza od tebe. Da im Gambera nazva sihirbaza. Jer prešao na tada? Nije. Nemoj se nimalo sad tim nešto ići da imaš neke cake, čuda, da bi nekog zbog tebe... Sam rekao... i ljudi bi rekli, ja šta čovjek radi, vidi ga u zraku stoji. Opet ona što ne krenja, Allah ne krenja. On mi sam rekao, vidi čovjek u zraku stoji. A ja čuda. Jel da, dok bi se vratio kuću zaspati. Ne bi krenja. Da Allah ne moguće nešto čudo Evo, ja se razpričam, ovaj, što će i vječno biti vatri? Evo je to pitanje ovdje. Kaže će, jarabi, vrati nas. Nećemo više nevjerovati. Kaže, Allah bi mi opet nevjerovati. Kad bi vas Allah proživio, opet bi bili nevjernici. Jer onaj kad je umro, ostao mu magarac njega našao. Pa ga Isa samo živio. Čim je se vratio na dunjalku, odmah je pitao di mi je magarac. <laughs> Prvo je bilo di mu je magarac. Jer je umro, ali je skonto di mu je magarac psihijatri kad bi se ponovo vratili na Dinaru, opet bi bili nevijenici. I vječno bi bili nevijenici zato što su takvi. I zato će vječno biti u džehennemu. Valjda se sad razumili što će psihijatri vječno biti u džehennemu. Zato što bi na Dinaru vječno bili nevijenici. I kome Allah dadne, uzulio sam Allah, mislim da nije, loše bilo, kome Allah otvori vrata sva Dinara, ko zaboravi na Allaha, a ima dunjalka, znate da je to veliko zlo za njega. Kalama nesu ma dukru bih fatahna alihim Oni koji zaborave Allaha, mi im otvorimo dunjalčke sve I to je velika opasnost kad neko ne klanja, nije dobar, nije pokoran Allahu, a daje mu To je znak da ga je skroz Allah zaboravio. Da me pripušu po faraonu, po farunu i Amali, evo ti dunjalku, pa umrćeš sad. Znači, ne mora biti pravilo ako, jedino ako dijeliš, a dobivaš, to je dobro. Kao što sebe testirala ova ovaj firma. Kad se počne za džami dat kaže, nikad nije prestao. Sebe čovjek testirao na džami. I vi se testirate na džami. Dati za džami, pa živi kako Allah vraća. I uvijek ćeš imati. Ko daje, nikad izgubiti neće. Tako kaže poslanik. Nikad. I e, da privodim kraju, e, Allah nas kada svaku noć usmrči. Vapakom lej. Allah vas noć usmrči kad spava. Znači, onaj ko spava, kad spava, on je, njegov ruh nije u njemu. On je mrtav u smislu ruha, samo mu srce rada. Vi znate kad bi neka dijete naglo vikniš ustani, ne zna kud je ustalo. Ide dijete, nije pisan. Kad je vrati dijete, bi smiletom probudi dijete. Da mu se ruh vrati. To je bilo kad dijete ustani, pa, pa se izgubi. Jer mu se nije ruh vratio ono vidi brzinu svjetlosti. Jer mi, znači, ko ne vjeruje u Ahire, znači, on isto da ne vjeruje u san. Mi svaku noć umirimo. Allah nam pokaziva kad sanjamo da nemaš. Usno se najdeš, nisi u nuždu vršiš sve. Moraš sa ženom odnosima, A nije to to. To je druga dimenzija vremena. Znači, sanje, brat smrti, sanje, je Ahire. Evo da vam tako kažem. Bukvalno, san je drugi život. I zato još dok si živ, evo vidiš da umiriš što se pitaš kako ćeš se vratiti, ko je se vratio s onog svijeta. Reci, ja se svako jutro vraćam sa Ireta. Kaži, ja sam se vratio. Evo, sa Ireta sam došao jer sam spavao, bio sam sunu. I da završim, ne vređajte kipove, kaže Ali Salama, Kalašanu, Nemojte vrijeđati kipove, njihove, jer će oni onda Boga sovati. pa je subullah, adven bi kaj pa će ne Allaha onda vrijeđati. Da ti sad vidiš čeka peći rakiju i suješ onaj kazan, vrijeđaš onaj kazak. On će onda i tebi sazova sve. Nemoj ga vrijeđati, kaži mu finu riječ, nek peće rakiju, kaži mu nešto koristi jer on je već to uradio. Imaš ti načina da na najljepši način djeluješ. Kao što kad ti kad nemoj vrijeđati, nemoj psova sve rote, Kad ti opsiješ nekom onda da on tebe uzvrati, pa ti smo da krivi. Što si ga navodati svojim? Nemoj ni vrijeđati ni ove kipove, jer će oni, kaže, Boga da vrijeđa. Znači, kad vidiš čovjeka kada griješi, kada je jedan tako psovu islam, selam, sve s ovo što je islamsko. I vam priđe jedan fin, fini vjernik. On prodaje na pijac i on mu dođe ovako, šta kaj da te ovo sad sve zgrni? Bio bi belaj. Pa kada ti, ja živim za ovo, pa živiš od toga, normalno to. Pa ja živim za Allaha, mogu me Allaha sada tamo fino, rekao, prvo rekao kak ti ime, a ti finog imena. Mogu je, sa njim se sam popiti Ali nikad više, onda knjiga od njegovog ali on me prišao i rekao, vidiš to što ti prodaješ, to je tvoj život. I moj život je vjera. Nemoj mi vjeri vjeriti, nemoj psovati. Ali mu fino, rekao, fino mu prišao. Zato nemojte nikoga grditi. Jer kad grdiš, samo ćeš kontraefekt izazvati. Onda će on još bolje razvati. Zato mi nikoga, nikada nije grdio. Pa neka nam bude uzor da živimo, a da ne rušimo i ne grdimo, nego da svakog